Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում լղարողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը պատասխանում է լրագրողների տարաբնույթ հարցերին։ Բարեկամներ, ինչպես տեղյակ եք, օրերս տեղի ունեցավ լղարողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի հաշվետվությունը 2016 թվականի գործնեության մասին։ Տիկին Աթայանը պատասխանեց նաև լրագրողների հարցերին։ Ինձ օրինակ հետաքրքրում էին հետևյալ հարցերը։ Հայտնի եւ հավաքսերների ներկայացուցիչների մոտոնդային տարիներին յուղական ավելի մեծ համայնքներում ոչ միայն միջին աշխատողներ էին աշխատում, այլ նաև բժիշկներ Դուք նշեցիք, որ 5 տարվա ժամկետով շրջաններում բժիշկներ են աշխատում, ինչը բնականաբար շատ ողջունելի է։ Հատկապես որ գյուղերում են այսօրվա դրությամբ 5 տարվա ժամկետը վերաբերվում էր մեր կնքած պայմանագրին։ Հերացին ընդունվելու մաս այո, Իսկ հիմա ես նորից կրկնեմ, մենք շրջաններում ունենք 5 տեղամասային հիվանդանոցներ. Կովսական, Ճարտար, Վանք, Գետավան, Հաթերք եւ 205 բուժական մանկաբարձական կետեր, 20 ամբուլատորիաներ գյուղական եւ այդ բոլոր ամբուլատորիաներում աշխատում են բժիշկներ։ Պարոն Խուշկյանը կյանքի կոչեցումի ծրագիր, անկեղծ ասած վերջերս Անմշակույթների տեղյակ ռադիոհաղորդում տվել, որ Արցախցին պիտի բուժվի Արցախում, ոչ միայն մեր մեծ բարեկամը հայրենասերը ոչ միայն ասել է, այլ նաև նպաստել է, որ իր ավանդ կյանքի կոչվի այդ ծրագիրը, Այժմ կցանկանային նախարարի կողմից իմանալ հստակ տեղեկություններ, որքանով է կյանքի կոչվել այդ ծրագիրը, սկզբունքը, նշեցիք անգեոգրաֆիկ կենտրոնում կատարած վիրահատությունները, ինչը բնականաբար պիտի այնտեղ այն քաղաքներում կատարվեր, եւ ինչ է փոխվել, որ Արցախցին Արցախում ոչ Էնդովասկուլար միջամտությունները եւ հետազոտությունները, ինչը հնարավոր դարձավ 2016 թվականին, ընդհանրապես պետության կողմից կազմակերպված է բոլոր ծառայությունները, միայն բացակայում են MRT-ն, ես նշեցի դա առանձին, եւ հատուկ եզակի հետազոտություններ, որոնք Երևանում էլ կազմակերպված են եզակի հիվանդանոցներում եւ Հայաստանի ողջ շրջաններից դիմում են ստիպված այդ մի հիվանդանոցը։ Մնացած բոլոր ծառայությունները մենք ունենք տեղում կազմակերպված, բացի MRT, սցինտիգրաֆիա, ոսկրածուցի բիոպսիա, գենետիկական հետազոտություններ եւ որոշ նորագույնացությունների դեպքում սպეციფიկ հետազոտություններ եւ միջամտություն գործողություններ։ Ինչ պայմանագրեր են ստորագրվել հաշվետու տարում, այս հարցի պատասխանը հետևյալն է։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ 2016 թվականի հուլիս ամսին Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարների կողմից կնքվել է համաձայնագիր, որով կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել համագործակցելու եւ արտակարգ իրավիճակում եւ խաղաղ օրերին։ Ես կներկայացնեմ ձեզ այդ համաձայնագիրը, որը կազմված է 7 հոդվածներից, շատ հետաքրքիր հոդվածներ ենք մենք ընդգրկել ելել, նաև ես կարևորում եմ, ինձ համար դա շատ կարևոր է, մենք 2016 թվականին կնքել ենք համաձայնագիր Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի, Կարագյոզյան հիմնադրամի, վերականգնողական կենտրոնի եւ Արցախի առողջապահության նախարարության միջև այս համաձայնագիրը վերաբերվում է աուտիզմով տարապող հիվանդներին։ Շատ լավ գիտենք, վերահսկողությունը եւ բուժումը կատարվում էր մանկական վանդանոցում նաև վերականգնողական կենտրոնում։ Այս հուշագրի նպատակը նպաստել աուտիզմով եւ մանկական ուղեղային կատվածով ախտորոշված երեխաների զարգացումը։ Իսկ այն հարցին, թե համակարգը ինչ մասնագետների կարիք ունի, Կարինե Աթայանը պատասխանեց։ Մասնագետների առումով ես նորից ուզում եմ կրկնել, որ պահանջարկը մեծ է նեղ մասնագետների վերաբերյալ եւ ավելի շատ շրջաններում, քան հանրապետական բժշկական կենտրոնում, որտեղ հանրապետական բժշկական կենտրոնում բոլոր մասնագետները մենք ունենք։ Խնդիրը կար Արևիկ մանկական բուրմիավորումում, խոսքը վերաբերվում էր քիչ կոկորտ ականջաբանի, որի հարցը տեղում լուծվել է եւ ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել հենց իր տնորենի պատասխանը ձերք է վերվել պայմանավորվածություն հանրապետական բժշկական կենտրոնի լոր բժշկի հետ նոյեմբերի 1-ից պայմանագիր է կնքվել հրավիրվել է այլ մասնագետ նոյեմբերի 1-ից պայմանագրային հիմունքներով իսկ մեր բժիշկը, որը գտնվում էր Ֆիզարձակուրտում, նոյեմբերի 21-ից անցել է աշխատանքի եւ նորից ես կրկնում եմ հետեւողական հիմնարկը ապահովված էր մասնագետով լոր բժիշկը կար եւ դրա ապացույցը մեր տվյալներն են ընդ որում սրանք օֆիցիալ տվյալներ են իսկ այսօր ես կարող եմ շեշտել որ հենց հիմա Երևանից Սերետելի անվան հիվանդանոցից հենց հիմա գտնվում է ինքը Ստեփանակերտում վիրահատող քիթ կոկորտ ականջաբանը աշխատանքի է անցել մանկական հիվանդանոցում լաբորատոր հետազոտությունների առումով համակարգում իրավիճակը հետևյալն է Ես գտնում եմ, որ ցանկացած համակարգում, ցանկացած հարցում մոնոպոլիան ոչ մի լավ բանի չի բերում, եւ ես կողմ եմ, որ ստեղծվում է ալտերնատիվ հնարավորություն։ Թող լինի ալտերնատիվ հնարավորություն մեր քաղաքացիների համար։ Իսկ իրավունքը օգտվել թե ոչ, ցանկացած մարդու իրավունք է դա կամ եզակի հետազոտություններ, որոնք չեն կատարվում։ Ես ուզում եմ նորից շեշտել մի այլ բան։ Երևանում շատ լավ գիտեք, որ կան ամբիոնների գիծ, կլինիկական հիվանդանոցներ, կա պետական համալսարան, Գործում են ակադեմիկոսներ, դոկտոր պրոֆեսորներ, լրիվությամբ ստեղծված են բոլոր պայմանները, կան այն հետազոտությունները, որոնք եզակի են հանրապետությունում, միայն գործում են Երևանում։ Համենայն դեպս ստատիստիկա գոյություն ունի, որ Երևանից հսկայական հոսք հիվանդների կա։ Ամենը իրան հնարավորության սահմաններում, որոշ մարդիկ մեկնում են Մոսկվա, որոշ արտասահման, եւ ինձ համար ամենազարմանալին այն է, որ հիմա մեկնում են նաեւ Վրաստան։ Մոսկվայից մեկնում են արտասահման։ Մարդկանց համար ամենակարևորը իրենց առողջությունն է։ Եթե Երևանում ամեն պայմաններ եւ հետազոտական եւ լաբորատոր ստեղծված են եւ Երևանից մեկնում են այլ երկրներ, ինչու՞ չի Արցախցին կարող հետազոտության համար մեկնել Երևան։ Ես դա ընդունում եմ որպես նորմալ։ Մարդիկ անում են ամեն ինչ իրենց առողջության համար։ Նորից եմ կրկնում, դա ամեն մարդու իրավունքն է, եւ ես դա ընդունում եմ որպես նորմալ երևույթ։ Սա ամբողջ աշխարհով մեկ ընդունված երևույթ է։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այդ հարցում Արցախը պիտի լինի որպես բացառություն։ Դա բնական երևույթ է։ Դատաբժշկական փորձակնության դեպքում կարող են լինել նաև վրիպումներ։ Լրագրողի այս հարցին նախարարը տվեց հստակ պատասխան։ Հանրապետական հիվանդանոցում մահացության դեպքերը ինչու են գրանցում։ Սովորաբար դա կապված է տարեցների հետ, Հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ 222 հիվանդանոցային, բայց սա ոչ միայն հանրապետական հիվանդանոցն է, սա ընդհանուր հիվանդանոցներն են, իսկ հանրապետական հիվանդանոցի վերաբերյալ ես շեշտեցի, որ ընդամենը 31%-ն է, որը ավելի ցածր է, քան միջազգային տվյալները, խոսքը վերաբերվում է տարեցների, մեծ մասամբ նորագույնացություններով տարապող հիվանդներին, որոնք ամբողջ հանրապետությունից ուղարկվում են հանրապետական հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքը։ Իմիջիալոց միակ վերակենդանացման բաժանմունքն է մեծահասակների համար եւ աշխատում է շատ մեծ ծանրաբեռվածությամբ։ Նաեւ ես մոռացա նշեմ emergency-ի առաջին օգնության անհետաձգելի օգնության բաժանմունքը եւս միակն է հանրապետությունում եւ շատ մեծ ծանրաբեռվածությամբ է աշխատում 22000 մարդ է ընդունել մենակ մի բաժանմունքը։ Պատկերացրեք, այդ ինչ մեծ աշխատանքի ծավալ է, ինչ ծանրաբեռվածությամբ են աշխատում մեր բուժաշնակազմը։ Ես ունեմ զուգահեռ ընդհանուր ոչ միայն հանրապետականի շաբաթը մեկ անգամ, թե ամիսը երկու անգամ հանդիպում ենք դատաբժշկական բյուրոյի տնօրենի հետ եւ բոլոր դեպքերի ցանկը մենք միասին վերլուծության ենք ենթարկում։ Նման տվյալներ ես չունեմ։ Բայց հարգելի հայրենակիցներ, չկա մի աշխարհ, որտեղ բժիշկը չսխալվի, չկա մի պետություն, որտեղ բժիշկը չսխալվի։ Գոյություն ունի ստատիստիկա, եւ նորից եմ կրկնում, ամեն հարցում Արցախը բացառություն չէ, բայց կոնկրետ դեպքեր ես չգիտեմ։ Որն է լղ առողջապահության նախարարության 2016 թվականի ամենամեծ ձերկբերումը։ Մենք նպատակային աշխատել ենք 2016 թվականին։ Մեր մասնագետներից երկուսը վերապատրաստվել են Սանկտ Պետերբուրգում։ Դուք գիտեք, որ հիմա վիրահատությունները կատարվում են ֆակոեմուլսիֆիկացիոն ձևով, այն ինչը ժողովրդի մեջ ասում են լազերային վիրահատություն, բայց դա իրականում ֆակո վիրահատություններն են։ Եվ հաշվի առնելով ինդիվիդուալ մոտեցումը Սանկտ Պետերբուրգում չի թույլատրվում վիրահատել մարդու աչքի վրա։ Եվ դրանից հետո մի քանի ամիս հետո, երբ որ արդեն լրրվությամբ իրենք պատրաստ են, մենք ուղեգրել ենք իրենց արտասահման։ Արտասահմանում Հնդկաստանում արդեն ստեղծվել են բոլոր պայմանները երկու շաբաթվա ընթացքում անընդհատ մեր մասնագետները վիրահատել են մարդու աչքի վրա եւ հիմա պատրաստ են աշխատանքի Ստեփանակերտում։ Կատարակտա եւ գլաուկոմայի ուղությամբ։ Եվ դու գիտեք, որ դրսից ժամանած մասնագետների կողմից մեր մոտ կատարվել է 44 վիրահատություն աչքի, դա ոչ միայն դրսից կատարած վիրահատություններն էր, այլ դա նաև փորձի փոխանակում էր եւ վերապատրաստում էր մեր մասնագետների համար ակնաբուժության ոլորտում կշարունակվեն հետևողական աշխատանքները, ինչ վիրահատություններ են կատարվել հաշվետու տարում։ Անգեոգրաֆիայի վերաբերյալ դուք գիտեք, որ նոր գնացուցակ է գործում անգեոգրաֆիայի վերաբերյալ եւ ընդհանրապես պետության կողմից ծախսվել է 2016 թվականին 192 միլիոն 635 հազար դրամ, իսկ քաղաքացիների կողմից ընդամենը 70 միլիոն նոր գնային քաղաքականությունը հաստատված հարաբերակցություն կար 70-30 անգեոգրաֆիայի դեպքում եւ 60-40 ստենտավորման դեպքում, նաեւ սոցիալական վիճակից ելնելով սրտի սուր իշեմիկ հիվանդության ժամանակ, սուր ինֆարկտների ժամանակ անվճար կատարվում էր եւ ստենտավորումը եւ կառանառը անգեոգրաֆիան։ Եթե նախկինում անգեոգրաֆիայի գինը կազմում էր 230 հազար դրամ, հիմա դա իրականացվում է 150 հազար դրամով, ընդ որում հիվանդի կողմից վճարվում է 45 հազար դրամ։ Բարեկամներ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հերնակ Գուվարուխ Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։